Ինչ եք բերել դուք Խնձրիստանից։ Ամեն ինչ։ Ինչ որ կա գյուղում, բերք, բարիկ ամեն ինչ ցել բերել ենք։ Բան գյուղապետից գները, որպես տոնավաճառ, ցածր են։ Նորմալ, նորմալ, շուկայական են ցել ցածը։ Օրինակ խոզի միսը ինչ արժե։ 3 ու 3։ Կցանկանայիք այսպիսի տոնավաճառները միայն տարին մեկ անգամ լինի։ Մեր մոտ բերքը հասնում է տարին մեկ անգամ։ Դրա համար էլ ժողովուրդ սպասում են այդ օրվան։ Մաքուր թութա արխայի։ Ինչ եք վաճառում։ Թութա արաղը դնում ենք մեջը, դեղնում է թութի արաղը։ Հա դե թութա։ Դրա համար է, դրա համար դեղ։ Ոչ կինա։ Դրա համար թութու ալի։ Թութի հա։ դե արաղը միան թութի փեդը միան թութի հետը է։ 12։ 12։ Հա։ Սրացես։ Կոնդրստանա։ Սա ձեր ձերքի աշխատանքն է։ Սա իմ ձերքովս եմ պատրաստում։ Վաճառել եք արդեն տակառիկը։ Հա, մի երկու երեք հատ քնացավ։ Կարծում ես պիտի վաճառվի էլի։ Հա, քնա։ Չի ուղիել ես վերել որ ապացուցես որ սա է ճիշտը։ Ջեթի ուղի էստարիչկարե կարգո տարալա։ Ինչպեսի տոնա վաճառի վարպետ Գյուրգի։ Գոնգ միան պիտի արտուրը քնալի, վրտնամա գոնգ։ այսօր տոնավաճարի մասնակցում է մոտ 500 ավտոմեքենա տարբեր տեսակի մնամթերք են ներկաբերել բոլորը դրամադրված են տոնական ինչպես տեսնում եք ներկայացված է ցուցադրական սեղան առանձին ինչպես նաև սիրիական լիբանանական հնդկական ուտեստներ իսկ հայկական Հագական ամիջապես կա։ Նաև կազմակերպել ենք ավճար, խորոված, բաժանում է երեխաներին, խմում է հաց, խնեցուցան, այդ բոլորը ավճար ձևով բաժանում է ժողովուրդը։ ասեմ, որ ընդհանուր շատ հոյակապ է, առանձնապես շրջանը անցյալ տարիների համեմատ, այս տարի ասենք ժամը 10-ի դրությամբ ինչ որ բնակիչները, գյուղացիները ինչ որ ներկայացրել ինչ մտեր, համարյա 80-70%-ով վաճառվել է։ Շատ ակտիվ է մասնակցությունը ժողովրդի դրամատրությունները շատ բարձր եւ շատ ուրախալի է, որ մեր ժողովուրդը այս ծի մասնակցում եւ հնարավորություն ունին իրենց ռամսոջախները համար, իրենց տները համար նման առիթ։ Պարոն Քասյան, եղել են այսպիսի քարտիկներ, որ գեղարվեստական մասն է շատ հարուստ, իսկ գները չեն զիջում շուկայականից։ Ինչ կարող եք ասել։ Ես գների հետ կապված առանձնապես իմ շրջանի հետ կապված ես կարող եմ ասել, որ շուկայականի հետ մոտ 20-30% էժանա։ Դա որովհետև վերահսկումա մեր գյուղբաժնի կողմից առանձնապես գների հարցով։ Գյուղբաժնի կողմից վերահսկումը շուկայականից մոտ 20-30% էժանա։ Կարող է մթերք լինի, որ շուկայականի հետ հավասար, բայց հիմնականում մնացած մթերքները վերահսկումա գյուղբաժնի դե կողմից։ Դե այսօր տոն է հաղթանակ ուրախություն։ Ձեր մաղթանք մախտակները հայ աշխատավորին։ Հա, մեր մախտակները հայ աշխատավորին ամենագլխավոր ես կուզեի որ մեր երկինքը միշտ ջինջ լինի, բայց որ մեր հայ աշխատավորին հնարավորություն նման միջոցառումներ, նման բերք տոներ կազմակերպել, ոչ թե տարին մեկ անգամ, տարին երկու անգամ։ Ինչու՞ չէ նաև գառնանը։ Գները շատ հարմար գներ են, այժմ ժողովրդին հասանելի։ Ինչ տեսնում եք սեղանին, բոլորը մեր համայնքի աճեցրածն է։ Աղու ածով հյուրերին ենք դիմավորում։ Այս չրերը, միրգը բոլորը մերն են։ Այսպես օրինակ ինչ արժե սա։ 1000 դրամ։ Ինչ եք վաճառում ասեք։ Ամեն ինչ, ամեն ինչ, ինչ տեսքը տեսնում եք, նույնն էլ վաճառքի է։ Իսկ ինչպեսի տարի էր։ Ընտիր, շատ լավ։ Գյուղացու համար շատ բարեհաջող տարի էր։ Երկու տարի է արդեն պետության աջակցությամբ գարնանացան մշակաբույսերի համար 1 հեկտարի դիմաց 200.000 դրամ գումար է տալիս գյուղնախարարությունը, որը մեծ օգուտ է այդ բային գյուղացու։ Դրա համար գյուղացին էլ հասցնում է մշակի բերի ցուցադրի իր աճեցրածը։ Ձեր մաղթանքները հայ աշխատավորին, հայ գյուղացուն։ Կարևորը խաղաղություն լինի, մնացածը կլինի։ Աստված խաղաղություն տա, բերք ու բարիքի տարի լինի, հայ ազգը աշխատող ազգը, ստեղծ իր հացը։ Մենակ Արցախի սահմանները հաստատ լինեն, մնացած հայ ազգը կստեղծի, սոված չի մնա։ առողջություն ցանկանամ, հաջողություն ցանկանամ, երկար կյանք։ Վերկրած հա այսքանը կազմակերպի։ Այսքան տարի ապրում Ստեփանակերտում, ինքան է տարի ավերձևի տոնավաճառ կա։ Դա Բակո Սահակովիչի առասնա։ Հայ աշխատավորի, հայ ազգին ցանկանում հաջողություններ, խաղաղություն, մինակ խաղաղություն, ուրիշ պինչակա, ամեն ինչը լիքնա։